Prieks tevi sveicināt, radio klausītāji, kā arī YouTube skatītāji. Ja esi pievienojies, tad sveiciens tev. Un eh, radio arī Latvijā ēterā rīta cēliens eh, šajā ceturtdienā, 27. janvārī. Ar tevi kopā radio studijā, kā vienmēr ceturtdienu rītos, es, Jolanta Grāvīte. Un man viesos pie otra mikrofona radio arī Latvijas studijā aktīvs radio klausītājs Alfs. Labrīt! Jā, labrīt! Varbūt tad šodien runāsim par kādu citu personību, bet varbūt sākumā iepazīstiniet ar sevi nedaudz, kas jūs esat, no kurienes nākat un um, jā, kā nokļuvāt šeit, rādījumā, arī studijā. Es domāju, tā man sauc Alfs, un uh, uh, es piedaru pie evaņģēļas Lutriskās baznīcas, pie Krimuldas draudzes, vecākā baznīca Latvijā, 1205. gads. Un, eh, kā es nokļuvu, es vadu svētceļojumus 30 gadus. Jā, tā tad nu, pandēmija bija šī tā kā nogāja lejā, bet eh, principā ir tā, ka eh, man prieks par to, kad ir Radio Marija. Jā, un par cik es tagad biju šajā pandēmijas laikā, tad stūrēju autobusu satiksmes Rīgā. Uh, tad man 90 stundas skan radio Marija autobusā. Tātad, ja jūs iekāpjat eh, Rīgas satiksmes autobusā un dzirdat tur radio Marija, tad tas varbūt ir Alps, kas tas stūrē, Alps, <laughs> kas stūrēš autobusu. Tātad jūs esat aktīvs klausītājs. Kā uzzinājāt par radio Mariju? Vai man pa grūti pateikt, es domāju, ka pie paša dibināšanas man bija tas gods arī vest ar autobusu, tā kad bija viengada jubilēja Liepājā, Dzintarā. <laughs> Es arī stūrēju autobusu, jā, kas veda dalībniekus. Super, prieks dzirdēt, un ka esat saglabājusi arī uzticīgi šo uh, mīlestību pret Radio Mariju. Taču šorīt, uh, protams, caur savu personīgo pieredzi un piemēru mēs dzirdēsim uh, par kādu citu lielisku personību, kas ir atstājis ļoti lielu iespaidu katoļu un arī ne tikai katoļu, ne tikai. bet visu kristiešu uh, vidē Latvijā. Pat ne kristiešu, Tad, arī. Tad, jā, tad vairāk uzzināsim par kādu citu personību. Un tas ir uh, Latvijas labdaris abats Bernhards, Bernhards Nābers. Nābers kas viņš ir uh, vai kas viņš bija par personību? Nē, nu mēs Nāberam atzīmējam četri gadi, kā viņš ir aizgājis mūžībā pie mūsu debes tēva. Jā, tādā 18. gada 27. janvārī. Tātad tā ir šodien diena. Un, um, Par abatu es varu pateikt tikai to, ka daudz viņu zina, bet es varu pastāstīt to, ka eh, ļoti daudz mūziķi, kori, mūsu operas dziedātāji viesojušies pie viņa ir eh, viņa abatijā, jā, proti Altenburgā, Tur viņam ir fantastiski koncerts zāli, nosacīta koncerts zāle, tā ir biblioteka. Bet eh, viņi var devēt par skaistāko biblioteku, par skaistāko koncertu zāli Eiropā. Ja, un, uh, viņš no 90. gadiem, kad es viņam jautāju, kā viņš uzzināja par Latviju, tad viņš man atbildēja tā, ka viņi sākumā gribēja sadarboties ar Rumāņiem, bet tad viņi redzēja, ka viņi ļoti blēdās. Nu, tur zog un, un, un ne tā. Un tad viņiem kaut kā sanāca satikties ar latviešiem, un viņam ļoti iepatikās Latvija. Jā, viņš kļuva par Latvijas draugu. Tā kā abats, es domāju, ka ļoti daudz ir bijuši gan Altenburgā, gan arī satikušies šeit Latvijā. Viņš ir bērnām, bērniem palīdzējis un, un, un, un cietumiem un slimnīcām un kam tik nav līdzēts. Ļoti daudziem ir. Jā, es tieši lasu katedrāle.lv rakstu, kas bija uzrakstīts tieši um, 27. Eh, 27. janvārī pirms uh, vairākiem gadiem tātad 2018. gadā, kad eh, viņš tieši aizgāja mūžībā, tad eh, atmiņās dalās kāda sieviete par to, kā viņš pirmo reizi ieradies Latvijā. Tātad eh, tas bija 1993. gadā. Abats Nāvers uz, uzreiz iemīlēja šo zemi un tās iedzīvotājus. Kopš tā laika sadarbības starp Latviju un Altenburgas klosteri un tā draudzi auga ar katru gadu, uh, un 20 gadus abats katru gadu brauca uz Latviju un apmeklēja nabadzīgos, pamestos, slimos, atstumtos, notiesātos, kā arī organizēja finansiālu un humanitāru palīdzību. Nu, lūk. Tā kā patiešām bijis uh, cilvēks, kurš mīl Latviju. Amen! Jā, varbūt eh, kāpēc tieši jums, Alfa, eh, ir šāda iedvesma un vēlme runāt par šo cilvēku un atgādināt, ka eh, tāds ir bijis un pieminēt viņu tieši šodien, viņa nāves gadadienā? Nu, Pirmkārt, es abāt pazīstu 20 gadus. Mhm. Jā, tātad no 90, es līdzās baidos samaloties, no 96. gada. Jā, mēs ar viņu iepazināmies 96. gadā, kad es biju skolotājiem, biju Altenburgā. Mm Tur bija apmācība, un 96. gads vispār man bija ļoti zīmīgs gads, jo es iepazinos ar diviem cilvēkiem. Tātad ar Abatu Bernhardu Nāberu un ar eh, toreizējo pāvestu Jānu Pāvēlu II. Wow. Jā, tātad eh, es satikos personīgi gan ar Abatu, gan arī ar pāvestu. Jā, Svētā Pētera laukumā es jām teicu, sveiks Jāni, wow. Alps no Rīgas, čau. <laughs> Jā, tas bija tāds eh, zīmīgs fakts. Man bija, eh, tas bija 18 gada sapnis no 1900. 78. Eh, gadu, kad viņš tika ievēlēts par pāvestu, un kad es klausījos radio vasarnīcā, Amerikas balss un retranslācija bija, un es teicu, būtu forši to džeku satikt. Jā, nu, pēc 18 gadiem es to džeku arī satiku Romā, Svētā Pētera laukumā. Jā, bet, nu, nerunāsim par Jānu Pāvilu otro, tas tiešām ir izcils, ir, un arī tagad ir izcila personība, jā, bet runāsim par nāberu. Ehm, daudziem liekas tas, ka viņš ir tā kā klostera priekšnieks, nē, nē, tā nav patiesība, jo jums ir jāsaprot tagad, kad viņš ir uh, abats pār štift, ko nozīmē štift, tu zini, Jolanta? Uh, Godīgi sakot, es nepārzinu vācu valodu un jā. nezinu. Tātad <laughs> štifta nav klosteris, jā, vārdu burtiskā nozīmē, bet tagad iedomāsimies tā. Jūs tagad stāvat kaut kā 400 kvadrātmetri, nu, labi, 600, teiksim, jā, kvadrātmetri laukumiņš ir, <clears throat> un jūs tagad ar seju stāvat pret baznīcu. Pa kreiso roku jums atrodās saucamais ķēzara spārns – Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tur, kad ieradās uh, Austro-Ungārijas uh, <clears throat> valdnieks <clears throat> ar savu svītu, ar zirgiem, ar karietēm, viss viņš tur apmetās. Pa labi ir klosters pārns, ja, kā es teicu, pa vidu ir baznīca, un aizmugurē tam visam pretī stāv abats guļ. Ja, tad štift nozīmē, kad ir apvienojums starp klosteri un starp tā kā no nosacītā veidā viesnīcu, bet valdniekam. Jā, tādi štifti bija Austrijā, es nezinu, es baidos samaloties, nu kā 10, 20. Jā. Mm -hmm. Tātad valdnieks ceļojot pa savu uh, valsti, viņam bija tās iespējas. Jā, un uh, fantastiskākais tas, ka tas ir būvēts uh, 17. gadsimtā, tātad 1600 ar kapējām, tas ir baroka laiks, Jā, nu, pa baroku laiku mēs varam pateikt to, ka uh, tas, kas tur gleznoja, tas bija Pauls Trogers, Jā, tātad viens no Vīnes Mākslas akadēmijas profesoriem. Jā, nu, Vīnes Mākslas akadēmiju mēs varētu iesūdzēt tiesā, starp citu. Kādēļ? O, tad Jālāna uzdeva labu jautājumu par to, ka viņš ir viens no iniciatoriem otrā pasaules kara izraisītājiem. Tieši mākslinieks? Nē, mākslas akadēmija. Kādēļ? Viņš, kāpēc? Tāpēc, ka viņi neuzņēma Adolfu Hitleru savā studentu rindās. Ah, hmm. Adolfs stājās Mākslas akadēmijā, Vīnes, jā, un viņu neuzņēma. Redz, kā jābūt uzmanīgiem pret tiem māksliniekiem. nu, bet par ko iet runa? Tagad mums būtu bijis Adolfs, būtu gleznotājs, ģimene, bērni, viss tam līdzīgi. Tā bācis, saprotiet, uztaisīja lielāko ienaidnieku pasaulē. Nu. Jā, nu, jādomā, kā mēs izturamies pret tiem māksliniekiem. Tas nu, gan no, nu, jā, tā, kā, tā, kā tā ir. Tā, kā tā ir vēsture vienkārši. Jā, tas ir reāls fakts. Jā. Nu, jā, un Pauls Rogers, protams, kad ir gleznojis šīs te fantastiskās freskas. Jā. Bet, nu, kā mēs zinām to, kad, eh, protams, lielie mākslinieki jau tikai tās galvenās skices, jā, ko, māk, <clears throat> ko Jolanta eh, galvenie mākslinieki, ko viņi gleznoja? Galvenie mākslinieki? Jā. E... Nu, ko, kāds elements, kādas detaļas no cilvēka? Nu, es tikai minu rokas, jā, acis. Jā, amen, un acis, acis jā, jā. jā. Jā, jo pārējo, teiksim, visi tie mācekļi, protams, izgleznoja, jā. Tā kā mm. viņi jau to negleznoja simtprocentīgi. Es zinu, jā. ka ro, nu, kā acis ir ļoti sarežģīti uzgleznot tā, lai tās izskatās realistiski, un laikam tad arī rokas, jā. Mm. Jo, teiksim, ir, ja kādreiz būsi uh, Vatikāna muzejā, teiksim, Romā, tad noteikti redzēs gobelēni, ja, kas ir Beļģijā taisīt, kur jēzus ir fantastiski iet, un viņam acis visu laiku seko tev. Mm. Vienalga, kurā punktā tu atrodies, tas acis visu laiku seko tev. Nu jā. nu jā, un par abatu runājot, mēs varam pateikt to, ka jūs, jūs tagad iedomājaties to, ka Uh, viss saka, abatiņš, abatiņš, abatiņš. Saka, kāds tur abatiņš? Saprotiet, viņam ir 150 cilvēkiem, viņš deva darbu katru dienu. Viņam ir saimniecība, ne tikai ēkas, viņam ir ābeļdārs, viņam tur vīnogulā ir, un viņam, eh, es zinu, kad arī koka ražot, viņam bija tātad kokapstrādes <laughs> cehs, ja? Jūs iedomājaties, ka viņš atbild par to visu. Jā, tas ir fantastisks darbs, tas ir, tā ir nenormāla atbildība. Jā, mums dažreiz ir eh, grūti pats par sevi atbildēt un savus darbus nokoordinēt, kur vēl eh, kādu citu un vēl 150 cilvēkus katru dienu. Tas ir ļoti jā, liela plus vēl brāļi, tieši tā, plus vēl brāļi, kas, nu, tas ir vispār unikāli, jā. Ja? Un uh, man abatām patika tas, ka uh, abatām bija viena fantastiska īpašība. Neno, viņš nekad nesteidzās. Mm. Nekad. Ja, un, uh, man vienkārši šī brīdī nāk atmiņā Donalds Rāmsfelds. Tu zini, kas bija Donalds Rāmsfelds? Nezinu. Pastāstiet. Jā, bijušais aizsardzības ministrs ASV. Jā, viņš teica, tā jūs ziniet, ar aizņemtiem un neaizvietojumiem cilvēkiem ir pilns kapsētas. Tad redz, kam pieder šis slavenais teiciens. Jā, jā, jā, un viņš man fantastiski pateica, tāpēc un nabatām bija šis te, tiešām bija tā fantastiskā īpašība, ka viņš nesteidzās, jā. Ja? un man patīk tas, ka viņš izdzīvoja šo dienu. Tas ir nevis dzirdēts. Vakar, nevis rīt, bija, būs, bet viņš teica, ir. Tas ir dzirdēts eh, vispār starp tādām lielām personībām, piemēram, zinu, ka arī māte Terēze par viņu teica, ka ja viņa ir šeit, tad viņa ir pilnībā ar tevi Amen. kopā šeit, šajā vietā, šajā laikā, nevis vakar vai nevis rīt. Tas jau vien ir tāds kā secinājums par to, ka mums bijusi liela priekšrocība saņemt mīlestību no tāda liela cilvēka kā abats nābers. Abats vispār, man vienkārši patīk tas, ka otra lieta abatam, ka viņš nekad nešķiroja cilvēkus pēc kaut kāda tur, nu, pēc stāvokļa vai pēc statusa, ja? Viņām bija gan bērni, gan pieaugušie, viņiem bija pilnīgi vienādi. Visi bija. Ja? Un es nekad neredzēju, 20 gados, kā kāds tur teikt, nu, zinu, ko tagad Alfa, varbūt aiziesim tur, tur vip personu, es tur tāds iesim kaut kur, tur kaut kur paēdīsim vai kaut ko. Ja viņš iedeva ēst visiem, tad viņš deva visiem ēst. Ja? Ja viņš nedeva nevienam, tad viņš nedeva nevienam. Ja? Un tā bija tāda fantastiska lieta, kas man, kas man tiešām sajūsmināja. Ja? Un eh, kā es gribēju teikt, tieši tā nesteidzība, ja? tas bija viens no uh, Otra lieta, kas man pie viņa patīk, viņš nekad neko nežēlojās, nekad nesūdzējās ne par vienu. Vienreiz, 20 gados, viņš gan pasūdzējās man vienreiz. Un par ko viņš pasūdzējās? Viņš pasūdzējās tā, zini, Alf, ļaunas mēlis, melš, kad ir Altenburga, ir Letenburga. ļoti <laughs> daudz latviešu te brauc. Ļoti daudz ja? latviešu brauc. <laughs> jā, ļoti. Nu, no... Ko? varbūt šajā mirklī mēs arī uh, nedaudz pārtrauksim un uh, ļausim arī klausītājiem atcerēties un padomāt. Varbūt arī klausītājiem ir bijusi kāda darīšana ar uh, abatu uh, nāberu. Un, uh, Tā kā viņš ir tiešām palīdzējis ļoti daudziem, kā arī raksta katedrāle LV, tad katoļu baznīcai, skolām, privātpersonām, organizācijām un uh, ļoti daudziem cilvēkiem. Tā kā at, at, šodien atceroties viņu īpaši viņa nāves gada dienā, viņu godinot, eh, viņa piemiņu godinot, mēs varam arī padalīties, kas tad ir eh, tavas atmiņas par eh, šo. Latvijas labdarī un cilvēku, kas ir mīlējis Latviju. Tā kā ļoti gaidīsim tavas īsiņas uz numuru 266, 77, 272, vai arī, ja tev slinkums rakstīt, <laughs> var arī piezvanīt un pastāstīt. Tālrunis studijā ir 67, 969, 131. Ļoti priecāsimies par tavu iesaisti cilvēku, eh, kurš šobrīd esi Liepājā, Rīgā, Krēslavā, vienalga, lūdzu, uzraksti vai padalies ar savām atmiņām. Bet eh, tagad eh, dosimies mūzikas pauzē Jo runājam jau 15 minūtes, <laughs> ļausim cilvēkiem apdomāties un atcerēties savas atmiņas. Tad eh, tagad atskaņosim dziesmu virs galvas mūžīgs piena ceļš. Kādēļ tieši šī dziesma? Nu, tā, <clears throat> man liekas, ka tā ir viena no skaistākajām dziesmām. Jā, man ceļojot pa pasauli, jā, vienmēr man ir liels prieks atgriezties mājās kā, kā šoferim, tad viss nu, vislabāk. Ne tikai kā šoferim, kā grupas vadītājiem, kā pārējiem, jā, bet nu, tā jā. ir tāda fantastiska sajūta. Super, nu tad klausāmies! Izskan dziesma virs galvas mūžīgs piena ceļš 2018. gada eh, dziesmu svētku um, gala koncertā, noslēguma koncertā eh, ieraksts. Un eh, tieši 2018. gadā, 27. janvārī, aizgāja uz debesu tēva mājām. Aizgāja abats. kāds brīnišķīgs cilvēks, abats Nābers. Un, um, tagad uh, lasu uh, tieši rakstā par viņu, uh, ka viņa dzīves moto bija šāds: kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam, kā labi dažāda veida dieva žēlastības namturi. Tāds bija viņa moto, un arī to viņš noteikti ļoti labi pildīja, jo viņam bija dāvanas. Tad viņš Viņam bija milzīgs daudz dāvanas. Bija. Un, <clears throat> es gribētu pastāstīt par vienu fantastisku situāciju. Protams, pastāstīšu vēl vairāk. Bet kas man uzrunāja, tad eh, varbūt jūs ziniet, vai nezināt, bet Austrijai un Latvijai līdzīgi karogi ir. Jolanta. Zinām, jā, tikai jā. tonis un kāpēc, atšķiras. Kāpēc? Atšķiras eh, sarkanās krāsas tonis un eh, līniju proporcija. Jā, tātad uh, eh, Austrijai tātad viņi ir proporcionāli sarkans, balts, sarkans, jā, viņš ir gaišāks, <clears throat> Latvijai savukārt ir tumšāks, un baltā līnija ir drusku uh, šaurāka nekā sarkanās. Kāpēc? Tāpēc, ka, um, hmm, nu labi, es tagad vaidos nepareizi uzminēt. Bet... Abats skaidroja ļoti vienkārši. Viņš teica, mūsu likteņi, abu tautu likteņi ir līdzīgi, uh, bet, bet eh, tomēr austriešiem bija bijis drusku vieglāk. Mm. Jā, tāpēc tā sarkanā krāsa nav tik sarkana, jā, un tā baltā līnija ir platāka. Jā, jums tomēr tas liktenis ir bijis smagāks jā, latviešiem, Latvijai. Jā, un tāpēc jums ir, eh, tas ir vienkārši fantastisks salīdzinājums, jā, ko vienkārši nu, abats izstāstīja. Un, eh, tiešām bija gandarījums par to, kā viņš runāja. Uh, Jā, tad es varu pateikt to, ka eh, man liekas, es viņu gribētu salīdzināt varbūt nedaudz ar mūzu, <clears throat> jo viņš, eh, jo viņš katru vārdu tā kā iekala akmenī. Viņš neko mm. lieku nekad nerunāja. Jā, un tas bija tiešām no viņa bija fantastisks lietas bija. Un eh, man arī ļoti uzrunāja tas, ka uh, viņš vienmēr bija gatavs palīdzēt. Jā, mums bija konkrēta situācija, bija mums vienai meitenei nozaga pasi Barcelonā. Jā, mēs bijām Tezē eh, jauniešu pasākumā, uz jauno gadu bijām vienai meitenei nozaga pasi. Un es gribu pateikt to, ka nāca pretī ne tikai Latvijas vēstniecība Austrijā, jā, bet pusdivpadsmitos naktī vēstniecības darbinieks mūs sagaidīja Vīnē. Mm. Pusdivpadsmitos naktī. Saprotiet, eh, un abas iedeva savu mašīnu. Jā, un Pēc... es braucu ar viņu. Kā, nu, tur bija nu, vienkārši man pēc tam raudāt, gribējās jau par attieksmi no visām pusēm. Tas tā kā Bībelē, kad uh, naktī nāca un klauvēja. Amen. <laughs> un, un uh, eh, viņam atvēra. Jā. Jā, redz, kur mums arī kāds klausītājs ir uh, atsūtījis īziņu. Labdien, sveiciens Alfam! Un um, Esot Altenburgā pie abata nābera, atceros viņa stāstus par klosteri, kas man bija jātulko. Atceros, ka abats vienmēr bija laipns un pacietīgs, tā raksta Artis. Jā, jā, jā. jā. Mhm. Sveiks, Arti, čau, klausies. Man tiešām <laughs> prieks un sveicinu arī savu sieviņu Rozi. jā, tad... Uh, jā, nu, paldies, paldies par šo īziņu, paldies par iesaisti. Ceru, ka arī citi klausītāji, kuriem ir bijusi kāda darīšana ar šo cilvēku, tad droši rakstiet savus um, atmiņu stāstus, vārdus, um, un, un ļoti priecāsimies ar jums dalīties. Jā, nu, turpinot uh, iesākto, tā tad... Um, Abatam principā ir tā, ka... Uh, um, Man ļoti uzrunāja tas, ka uh, eh, abats nekad ne, ne pa vienu cilvēku neko slikti neteica. Jā. Es esmu bijis ar dažādiem cilvēkiem, jā, tur bērnam, bērniem, nedzirdīgiem un vaidzirdīgiem. Un, nu, protams, kas varbūt ir tālu no kristietības, jā, bet, mm -hmm. bet man ļoti uzrunāja tas, ko savā laikā teica, ja nemaldos, bija tāds eh, trīs muskatieris, es lasīju Jolantu. Esmu. Dartaņāns. Jā, <laughs> esmu. Un atceries, kas tur bija no galvenām personāžām bija? E... Kardināls. Rišelie. Nu, jūs šorīt pārbaudat manas zināšanas no, gan. un uh, man ļoti uzrunāja frāze, ko kardināls Rišelie, tas ir, tas ir starp citu nevis frāze, bet tas ir citāts, ko viņš teica tā. Viņš saka, iedodiet man vislabāko cilvēku, vislabāko, visgodīgāko cilvēku, jā, lai viņš uzraksta desmit ieteikumus. Jā, un es pēc tiem desmit ieteikumiem atradīšu, par ko viņi pakārta. Mm. Kā tā? Tas ir tāpēc, tas nozīmē to, ka lai arī cik mēs domājam, ka esam labi, gudri, jā, tam līdzīgi mēs nekad nevaram visiem iztapt pa labam. Jā, tā gan ir un, taisnība. Jā, jā. Tā, tā ir tāda fantastiska lieta, kas man ļoti pie abata patika, jo viņš skatījās uz katru cilvēku, ja? viņš skatījās kā uz personību. Vienalga. Ja, kāda viņa bija, vai tur viņa šādi vai tādi, ja, bet katrā gadījumā. Un man bija viena fantastiska situācija, bija, kad es biju aizbraucis ar bērnām bērniem no Ventspils. Jā, tas, ka viņš tur pēc tam ielaida dārzā, pa dārzu mēs pēc tam parunāsim atsevišķi. Uh, Eh, tur ir cits dārs, tas bija vēl vecais dārs, tur ķirša auga. Jā, un viņš ielēja ķiršus, un tā kā mēs braucām projām, jūs saprotiet, tas skats bija vienkārši pa miljonu. Jā, viens mazs vīrs, melnā tērpā, stāv un pavad mūsu. Saprotiet, tā kā tēcis, jā, vienkārši mm. savus bērns, jā, tā kā uh, Un man, man, es, es, piln, es pilnīgi sāku raudāt. Es pasaku godīgi. Es skatījos spogulī, kā viņš mūs pavadīja, un man mm. pilnīgi asars bija. Jā, tas tiešām ir tāds, var, var dzirdēt, kas ir tāds dziļu iespaidu atstājis uz jums un noteikti arī uz daudziem, daudziem cilvēkiem. Es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem. Jo tas ir, eh, jo abats, eh, es, es esmu, nu, var teikt, es esmu pārliecināts to, ka viņš nevienu vienaldzīgi neatstāja. Jā, tas bija vienkārši man. Un, uh, man arī bija tas gods, kad uh, abats teica, tā, zini, Alfa, tu man asociējies ne tikai ar vārdu, bet arī ar izskatu. Mm. Viņš tagad zina, Latvijā ļoti daudz cilvēku, bet nu, man daudz vienkārši tā, nu, varbūt tur Santa, tur Ilza vai kaut kas mm -hmm. vēl, mhm. bet es, bet ne, es neredzu to bildi, jā, bet tu man asociējies viss, gan vārds un bildi. Jā, un man bija tā, ka es, eh, viņš man bija uh, telefonā, bija uh, pirmais abats vienmēr bija A. Jā, un es šādi nejauši uzspiedu to. Man to viņš Arif, Vasis Los, viņš man vienmēr atzvanīja. jā. Nu, redz, eh, saku, cik eh, šodien, šodien līmenī apgādājām, mišungu zinu. Bet, Alf, eh, jautājums ir tāds. Es arī tagad lasu katedrāli.lv rakstu par viņu un arī, arī ne tikai jūs vienīgais, bet arī uh, vairāki citi cilvēki tieši uzsver šo īpašību, ka viņš varēja tā vienādi iz, uh, izturēties pie katra cilvēka, nešķirojot, vai tas bija bīskaps vai cietumnieks. Viņam jebkurš cilvēks Precē. bija īpašs. Bet kas tad bija viņa noslēpums? Es tagad klausos, un es tā liekas, ka es arī gribētu tāda būt. Bet kas ir tam visam pamatā? Kā kļūt par šādu cilvēku? Es, es domāju, ka uh, eh, pirmkārt man eh, uzrunāja tas, ka uh, kā kļūt, uh, ļoti vienkārši kļūt. Es tāds, kāds tu esi. Jā, ja? bet es esmu... nekad netēloju. Un, um, Es gribu jums izstāstīt vienu, vienu ļoti fantastisku. Daudz to nepiedzīvoju, es to piedzīvoju. Tiešām, varbūt es vienīgais to piedzīvoju, bet uh, mums bija viena reize, bija tā kā brokasts, bija, viņš mums uzsauca visai grupai. Uh, Ja, un mēs tad gājām tur tā kā uz to ēstuvi, un viņam maizes gabals nokrita uz grīdas. Viņš paņēma, nopūta un apēda. Uh mhm. -huh. Jo saprotiet, attieksme. Tā ir attieksme pret jebkuru lietu, arī pret maizi. Un galvenais, ja nu, kādreiz kāds ir bijis Aglonā, maizes muzejā pie vīs, varbūt tās. Jā, Viņa teica, ka maize ir pamatēdiens, jā, un, un, un abatām maize arī bija pamatēdienas. Ir pamatēdienas. Ja? Un es domāju, tieši dēļ šīs te attieksmes, ja, kā kļūt, ja, tas ir attiecies pret ikvienu lietu. Ikvienu cilvēku attiecies tā, kā tu gribētu, lai pret tevim attiektos. Ja. Jā, es domāju, tas ir, nu, tas ir tā kā es stāstīju Jolantai, saka, kad es tagad pastūrēju autobusu, jā, un <clears throat> gribās tā kā ātrāk kaut kur aizbraukt vai kaut kur, nu, beigt to darbu vai ko, uh, un skaties, kur kaut kāds cilvēks stāv pieturā, domā, ah, tu, nu, nelaimīgais, nu, ko tu to esi atvilcies, nu, klausies, nu, <laughs> nu, ko tu, un tad iedomājies, jā, tas reņģels varbūt tas tur gaida, jā. Mm -hmm. Man bija tāda situācija Izrēlā, Jeruzalemē, Jā, es jums izstāstīšu, padalīšos. Es parasti, kad es biju Izrēlā, tad es vienmēr ņēmu viesnīcu nepārāk tālu no vecpilsētas. Un tad eh, par cik 4.30 katru rītu tika baznīca, Kristus kapa baznīca tika atvērta vaļā, es parasti gāju turien. Nu, es cilvēks ar aicināju, citreiz kāds gāja, kāds negāja. Un vienreiz es aizgāju, un es izdomāju, tā es gribētu grupai uh, pacienāt ar Jeruzalemes kliņģeriem. Tā ir tāda kliņģeris, jau sezām sēkliņām, un es aizēju ārā paostos, tad, ah, reku, kaut kāds smarža nāk, ceptu tieši vīrsā no krāsnes vēl kārā maizītes. Es tādu paņēmu kaut kādu četras vai piecas, tos kliņģerus, tad es ielieku iekšā, nosveitīju tur, tur, tur, tur, un es tad kaut kādu piecas no rīta es eju uz viesnīcu apakaļ, <clears throat> un TV krustāmā viens vīrs sēž, viņš saka, give me piece of bread, iedod man gabaliņu maizes. Mhm. Neviena nav, viņš vienīgais. Ja? Un viņš saka, iedod gabaliņu man mājas. Un es viņam saku, es tev veselu kliņģeri iedošu, ņem, lūdzu. Mm -hmm. Viņš saka, nē, nē, nē, nolauz gabaliņu. Es viņam nolauzu gabaliņu iedevu, pēc tam es paspēru piecas sojas, pagriezos, un viņa nebija. Oho. Viņš pazuda. Es domāju, ka tas ir jēzus bija. Tas pārliecināts, jā, viņš tā domā, nu, tu dos vai nedos? <laughs> jā, pārbaudīju jūsu, <laughs> jūsu, jūsu devībumu. Jā, tieši par maizi runājot, arī tajā pašā manis jau pieminētajā rakstā rakstīts, kā abatu un āberi no sirds iepriecināja sirsnīgas sarunas, tautas dziesmu dziedāšana, bērnu priekšnesumi, aboli un Latvijas rupmaize. Amen. jā. <clears throat> jā, bija ļoti interesanti tas, kad uh, Es ar ļoti daudz koriem braucu, un uh, vissmagākais man bija baznīcas koriem braukt. Kā tā? Nu, Jēlānta uzdeva ļoti labu jautājumu, kā tā, tāpēc, kad abats teica, tā klausieties, vai tiešām jūs kādu latviešu dziesmu varat nodziedāt. <laughs> Jā, Viņš, tikai... Mēs jau tur tās garīgās dziesmas esam, tur Mozarts, tur Bachs, Beethovens, tur nu, da, da, da, da, da, da, bet nu kaut ko latvis, kaut ko foršu, kādu latviešu tautas dziesmu. <laughs> Redz, kā interesanti. Tikko tu pieminēji, ka abatam ļoti patika. Viņam patika tas, latviešu tautas dziesmas. Jā. Redz, kur arī Baiba mums ir uzrakstījusi īziņu. Labrīt! Man bija iespēja ar abatu nāberu pavadīt brīnišķīgas izglītojošas dienas Austrijā, tulkojot pieredzes apmaiņas semināru. Tā bija bagātīga pieredze, ko viņš daudzkārt deva pedagogiem deva pedagogiem no Latvijas. Abats Nābers manā atmiņā ir palicis kā cilvēks ar ļoti lielu iekšēju brīvību, pateicība Dievam par viņu. Tā raksta Paiba. Jā, e, iekšējā brīvība arī tas pats e, kaut kas līdzīgs, ko jūs runājāt, e, Alf, par to. Man tad tomēr gribās paturpināt, kas tad bija tam par iemeslu, um, jā, būt tik vienkāršam un kā iegūt šo brīvību. Jo, piemēram, jūs teicāt, nu, esi tāds kā cesi, bet, bet manī ir iekšā bailes. Ko par mani padomās? Man liekas, tas ir ļoti arī tipiski un raksturīgi latviešiem. Ko par mani padomās, tāpēc es labāk tur lieku reizi, tur šitam iztapšu, izpatikšu, šitam man tur jābūt, uh, tas man ir tā jāsveicina, tas man ir tas, tas tur nav svarīgs, varbūt no tā es tik ļoti nebaidos, bet tās iekšējās bailes, ko par mani padomās, tas ir ļoti spēcīgas. Nē, nu, eh, cilvēkam trīs ienaidnieki. Jolanta, kādi? Trīs ienaidnieki. Jā, galvenie, <laughs> galvenie trīs ienaidnieki. Nu, es pats gan jau. Jā, amen. Tātad, principā, pirmais ienaidnieks numur viens, tā ir mūsu miesa. Mm. Jā, otrs ir to, ko tu tikko, Jolanta, pieminēji. Ko tu pieminēji? Kad ko citi par maniem pateiks. Jā. Ko padomās? Tad tie ir apkārtējie cilvēki, tas ir numur divi. Nu, un trešais, protams, Vēlnsen. Jā. Jā, tad mums ir trīs principā galvenie ienaidnieki, jā, un tā ir tā problēma. Jā, un vislielākā problēma ir tas, kad, eh, ko es gribēju pateikt par abatu, ka viņam neinteresē tās domas, ko par viņu citi teiks. Mm. Jā, un par 20 gadiem vienreiz bija, kad viņš bija tā kā uh, Viņš teica, Alp, zini, pa baigo naudu iet runa. Nu, pa miljoniem tur bija. Viņi tur, tur baigā rekonstrukcija viņiem bija paredzēta. Ja? Un tur baigie veči bija valdības atbraukuši. Ja? Viņš, uh mhm. -huh. zini, klausies, Alp, jau, nu, bija šim vēlāk. Jau, nu, te, tu, tu, tu, tu, Un saprot, viņš tā mierīgi pasaka, nu, zin kā, un tagad tu, tu, cits tur ārpats, un pa tādu naudu, tu tādu runu iet tur pa miljoniem, kaut kādiem pieciem, sešiem, septiņiem. Jā, viņš tā mierīgi, baigā nauda iet, bet viss kārtībā, mēs pēc tam parunāsim. <laughs> Jā, nu tās, tā tiešām ir lieta, uz kuru, uz kuru var tiekties tikai. To es, to es par sevi varu pateikt. Um, jā, varbūt kas, kas vēl tāds? Tātad viņš nedomāja par to, ko par viņu citi padomās. Jā, pilnīgi precīzi. Kas vēl? Uh, man, ļoti, man ļoti kas ir, kas man uzrunāja tas, kad uh, abats vienkārši bija tā, ka uh, viņam uh, vienmēr bija miers Un es atceros, vienreiz mēs bijām mūsu tagadējais. Kas ir mūsu rektors mūzikas akadēmijas? Nesen nu, ciemojās no, nu, pie mums. No, nu, no, nu, no, Jālanta, no. Nu, tagad gan zināšanu pārbaudu. No. Nesen, nesen pie mums ciemojās. Gunters Prāns. Tieši tā, Gunters jā, Prāns, jā, jā, jā. jā. Tātad, tad viņš bija arī Meisa Doma baznīcas kori bijām tādā tā kā braucienā pa Vāciju, pa Austriju. Mums bija tāds arī piedzīvojums, bija fantastisks. Bija mēs tā Zalcburgā, tur viss forši, tur tad viss vakar iztaigājām, tur super, zin, tur no rīta mums jābrauc kaut kādu paēdīsim brokas, pēkšņi piecos vakarā, pēcpusdienā, tajā dienā, zvans no abata. Lībēlf! Es saku, vas ir lasis, kas noticis? Viņš saka, deviņos no rīta vajadzētu būt jums baznīcā mm -hmm. netālu no mana klostera dievkalpojumā. Nu, man, protams, žoklis atkrita jau 9 no rīta, tad mums ir 300 km. Jā, tad cikos mums ir jābrauc, es Guntaram saku, es saku, nu, ir šādi. Mhm. Viņš saka, nu, šāda tā šāda jābrauc. Nu, tā mēs četros cēlāmies augšā no rīta, mm. kaut kur pirms pieciem braucām mārā. Uh, Un, eh, jo saprotiet, eh, man fantastiski, ka tas man, man sajūsmināja gan abats, gan arī koris, jo abats saprata, ka mēs nebūsim. Mm. Un tā kā viņš ieraudzīja to mūsu autobusu precīzi pirms deviņiem, kaut kur desmit minūtes pirms deviņiem ieraudzīja, Viņš vienkārši bija aiz laimes, vienkārši izkusa tur <laughs> pie tās baznīcas. Ja? Un koristi ir vienkārši, es gribu pateikt, paldies Doma baznīcas toreiz korim, ja, kas eh, Guntaram arī, protams, ja viņš kādreiz varbūt paklausīsies. Un eh, tas bija vienkārši, atvainojos pa izteicienu, nečurājuši, nēduši neko, un viņi, un viņi visi nodziedāja, un, un, un, un tie cilvēki bija, mums bija ērģelnieci, fantastiski bija, un, un nu, vienkārši, nu, t, nu, nu, tas bija kaut kas superīgs. Jā, tas, tas ir tiešām uh, pārsteidzoši, kāpēc tieši Latvija un kāpēc tāda mīlestība pret Latviju. Laikam Dievs viņam tādu <laughs> dzīves aicinājumu deva, jo rekur arī rakstīts, kad uh, Laikā, kad abats vadīja klosteri, abatijas durvis jebkurā diennakts laikā bija atvērtas cilvēkiem no Latvijas, pazīstamiem un nepazīstamiem, esot pieticis tikai ar paroli. Mēs esam no Latvijas, <laughs> un Mē. savu nesautīgo palīdzību Latvijai mūsu valsts eh, bijusi prezidenta Vaira Vīka Freiberga 2002. 2000. Eh, gadā pasniedza abatam Bernhardam Nāberam trīs zvaigžņu zelta ordeni. Tā kā jā, tiešām par šo mīlestību viņš arī ir nopelnījis ne tikai mūsu atmiņās. Uh, atzinību, bet arī valsts mēroga trīs zvaigžņu ordenis viņam ir mm, pasniegts. Pa, mm, attiecībā par abatu es gribēju pateikt, ja, kad es pirmo reizi braucu, un uh, es tieši biju runājis ar, ar, ar, ar Intu ja, un Andra Zēgneriem, ja, varbūt arī kādreiz viņu iesaišies jūsu studijā, un, mm -hmm. <coughs> un Un viņš teica, jā, zini, nu, tur, tur tā tie latvieši, viņi esot braukuši ar savu mašīnu, un nav, nav, nu, nu, nav varējuši atrast to klosteri, un tā prasījuši policistiem, kur viņš ir. Nu, tie pasaka, tur, tur, tur, tur, tur, viņi saka, mēs tad iebraucam vakars kaut kā tur 11 vakarā vai kur, un tur viss stumš, vārti ciet, viss ciet, viet ciet. Viņi saka, nu, neko, nu, mēs tagad, nu, nu, pagulēsim mašīnā, nu, sagaidīsim rītu. Pēkšņi piebrauc policijas mašīnu Nu, kas notiek? Nu, viņi saka, nu, tā un tā. Nu, nu tā vajag pamodināt. Viņi ieslēdz sirēnas, uguņus, viss un iedegās, <laughs> kā es nu, saprotu. Jā, un tagad es braucu, tad es precīzi to pašu piedzīvoju, kad arī tur bija ciet. Mhm. Jā, un, eh, nu, jā. Nu, bet beigās mūs sagaidīja. <laughs> jā, mums arī ir klausītāju īziņas eh, sasniegušas studiju. Labrīt! Labrīt! Arī man skolotāju katehētu grupas ietveros bija laime satikt abatu nāberu, jeb abatiņu, kā mēs viņu saucām, būt Altenburgā. <coughs> Un ne tikai Altenburgā, šī apmeklējuma laikā mums bija iespēja pabūt arī citu vietu Austrijā. Pirmais, kas man nāk atmiņā - dziļa vienkāršība, atvērtība un miers. Tā mums raksta māsa Meinarda. Meinarda. Pareizāk. Paldies māsai paldies, par paldies atmiņām. Paldies tā māsa tiešām, jā. Jā, kā arī um, Anita raksta, lai slavēts Jēzus Kristus. Reiz, kad piedzīvoju baisu, pārdabisku uh, satikšanos, abatiņš smaidot mierināja. Nebaidieties, Sātans ir tikai suns pie ķēdes. Tā Amen. raksta Anita Koknesa. <clears throat> Jā, paldies Anitai. Un uh, noteikti, ka šie vārdi ir uh, atstājuši dziļu iespaidu uh, uz jums, uz jūsu dzīvi un uz daudziem, daudziem cilvēkiem Latvijā, un tagad arī uz mums. Jo mēs dzirdot eh, šos te vārdus, eh, varam arī eh, smelties un iedvesmoties. Mums raksta arī vēl kāda klausītāja. Paldies Jolantai par raidījumu dzīvajā. Paldies par dziļajiem un patiesajiem jautājumiem, kurus uzdev, <laughs> Jā, tā, paldies, kur uzdevi un ka esi tāda. Paldies visiem uh, viesim Alfam par interesanto stāstījumu un vienkārši par to, ka viņš ir šeit ar mums šorīt. Paldies jums, Alf! Paldies! Jā, sākam jau teikt šos paldies vārdus, lai gan esam iesilši un esam tikai sarunas karstumā, kad klausītāji sāk arī iesaistīties ar savām atmiņām. Vēl ir laiks, kādas piecas minūtes uzrakstiet savu satikšanās stāstu vai savas atmiņas ar abatu nāberu. Ļoti priecāsimies un arī pagodināsim viņa piemiņu šajā rītā. Tad tuvojoties noslēgumam tuvojoties šī raidījuma noslēgumam, kad pieminam šo brīnišķīgo cilvēku, kurš starp citu tieši šodien 20. Šodien ir tā jā. diena, 27. aiziešana. Jā, un <coughs> tad klostera kopiena lūdzās rīta lūkšanu, un 84 gadu vecumā, priesterības 60. gadā, mūžībā devās abats Benthards Nābers. Tātad viņš bija no Altenburgas benediktīniešu klostera, bet eh, ļoti mīlēja Latviju. Tātad eh, par viņu um, varbūt kādi noslēguma vārdi, ko mums, kā kristiešiem, kā vienkārši Latvijas tautai cilvēkiem, ko vajadzētu mums tādu nu, galveno mācīties no viņa šajā dienā, šobrīd. Es domāju, ka... Ko viņš mums <clears throat> teiktu? es domāju, abāds teikt tā dzīvojot šodien, un, uh, un galvenais, ko viņš pateikt, nebaidieties. Jā, nebaidieties, jā, jo bailes ir tās, kas eh, mūs paralizē. Ja, tā ir tā liela problēma, to, ko <clears throat> mums visu laiku baida. Tur Krievija blakus, tur vēl kaut kas, tur kaut kas vēl tam līdzīgi. Ja. 366 reizes Bībelē ir rakstīts, nebīsties, nebaidieties. Ja? Tā kā es domāju, abats pateikt šodien, ja? nevis pateikt, bet viņš saka šodien no debesīm, viņš saka, uh, Alfa, Jolanta un visi pārējie mani draugi un nedraugi, nebaidieties. Jā, ar šiem vārdiem tad arī noslēgsim šo atmiņu rīta cēlienu. Vēlreiz arī es tiešām pievienojos. Paldies, uh, Alf, kas šorīt bija kopā radio studijā ar mums un ar klausītājiem, ka mēs varējām atcerēties un pieminēt šo lielisko cilvēku. Uh, Un uh, noslēgumā tad atskaņosim vēl kādu dziesmu. Izcili. Kas tā par dziesmu? Pastāsti varbūt Oi, nedaudz. Tā ir viena no man mīļākajām dziesmām, tā ir tētis. Par tēti dzied tādā viņa ebreju valodā, bet nu, jūs varat ielikt YouTube, ja gribat ielikt vienkārši aba, nevis aba zviedru grupa, bet aba tā kā tētis, jā, abi dževiši songi, jā, tā tad ebrai dziesmi ielieciet, jūs redzēsiet, jo viņu klausīties ir viens, bet otrs arī superīgi redzēt. Nu, tas ir baigi labais gabals. Jā, un kā reiz iesa, ienāca arī tikko īziņa eh, no Luīzes. Slavēts Jēzus Kristus, sirsnīgs sveiciens Alfam. Amen. Tikai vienu ceļojumu esmu baudījusi ar Alfu viņa autobusā, taču tas bija neaizmirstams un pārbagāts ar pārsteidzošu vēsturisku izklāstu. Teikšu īsi, visu, ko Alfs saka, to dariet, jo viņš seko jēzum. <laughs> Amen. lūk, nu, lūk. Un tad uh, arī dziesma uh, Abba.